անսպասելի պորտքում անարթարությունների դեմ, գուցե կարողանար ինչ-որ բան փոխել, տեղը դնել։ Հետո սկսեց գրիչով դա անել։ Գրում էր այն բաների մասին, ինչ նուրիշները չէին նկատում կամ չէին ուզում գրել։ Մարդիկ գոնե կտեղեկանային ինչն ինչոց է։ Տեսա, որ իսկապես ինչ որ բան փոխվում է, բայց չարը շատանում է, իսկ պայքարելը ծիրից դուրս է մնում։ Նանեի համոզմամբ դա էլ հաղթահարելի է։ Երբ էլ մարդը որոշել է դուրս գալ իրեն կաշկանդող, գաղապարող վիճակից, ելքը գտել է։ Մարդուց բարձր ուժեր կան եւ ամեն բան չէ, որ մարդու ձեռքերում է։ Պարզապես պիտի անել այն, ինչ հնարավոր է եւ չմոռանալ, որ վերջին խոսքը միշտ Աստծունն է։ Ու իր գրքերից մեկն այդպես էլ ավարտում է. «Եվ պետք չէ հուսահատվել, ինչ էլ լինի, Միշտ պետք է հիշել, որ մարդը որոշում է, բայց վերջին հաշվով տնորինում է Աստված։ Բարեկամներ, նանեն օրվա մեր զրուցակիցն է։ Եվ քանի որ դուք արդեն իսկ մեր նախորդ թողարկումներից ծանոթ եք նանեին, զրույցը կսկսենք նորություններից։ Տարբերություններ իհարկե շատ կան, խնդիր եւ տպագրվելու հետ է կապված, գրքեր չեմ կարող շատ ասել, որտեղ գրքեր կան հերթի դրված ու ընդհանրեն անցյալ տարի նոր գիրք եմ արել, որը իմը չէ, բայց պարտքի նման մեր ընտանիքի հոգու վրա ծանրացած եւ նաեւ ցանկությունը մեծ էր Անդրանիկի մասին անտիփուշերի գիրք Գրիգոր Ավակի Ղազարյանի հուշերն են, սկսեմ ոչինցնից այսպես, ուղղակի ես կազմողն եմ եղել, ընտանիքով ենք մենք ձեռնարկել այդ գործը։ Կոմպոզիտոր Դանիել Ղազարյանի եղբոր Գրիգոր Ավակի Ղազարյանի հուշերը եւ մեր կապը շատ հետաքրքիր էր ընտանիքի հետ, բավական մտերմիկ։ Մենք իրեն պապիկ էինք ասում, ինքը մեզ թորնիկներ էր համարում եւ իր հուշերի գիրքը ձեռքով կազմած։ Ինքը եղել էր Անդրանիկի անձնական քարտուղարը Զինակից, Համլիկի հետ Թումանյանի տղայի։ Էրզրումի երզնկայի այդ թեժորերին եւ իր հուշերը գրել էր մեքենագրած էջերով ձեռքով կազմած։ Նկարները ձեռքով լուսանկարները կծրած Անդ Ադրանիկի իր եւ ոչինչ չէր ձեռնարկել այդ ժամանակ երևի դրա համար պայմաններ չկան եւ նվիրել էր մեր ընտանիքին մորս Եվ այդ գիրքը անդադ տարիներով դրված էր։ Ես մեկ մտածում եի, որ գուցե ուրիշներն են, ես մշակթերն է անումի շատ կարճի ժամանակ եւ մշակում մաս-մաս տվեցի։ Հետո այն ամենայնի որոշեցինք գիրք անել։ Եվ արեցիք գիրքը պատրաստել։ Եվ խոհեր հաջորդի Պանցալի հերոս Անդրանիկի մասին Գրիգոր Ավակի Ղազարյանի գիրքը։ Գիրքը պատրաստ է արդեն այստեղ հետաքրքիր այն է, որ ես երբ կազմեցի հասկացա, որ նախախնամության տոմատը երևի այստեղ խառներ, որովհետեւ եթե շուտ անեինք, դա կարծես թե հենց այնպես սովորական սովորական ձևով էր ընկալվելու։ Այստեղ այնքան դասեր կան այս օրերի համար եւ այնքան նույնականացման պահեր են լինում, որ ուղղակի քեզ դոմե այսօրվա մասին է, երբ ասենք Անդրանիկը զորք է հավաքում, Ղարաքիլիս այլ գնացքով գայս է գնալ Երզնկայր զրում եւ սպասում են երբ է կանգնելու գնացքը մի հատ ողջուն են բնակիչները տրանսպարանտներով իր խոսքերով եմ ասում, ոգևորված ծափերով, տղամարդիկ կանայք եկել ենք ողջունենք եւ հաջողություն մաղթենք ու ինքը միանգամից երբեք չի ոգևորվում իր համար կարևորը հայրենիքների սեփական ծնապարծությունը երբեք ինքը турք չի չել ունեցել մեջի երևի անհանգիստ մեր ազգի համար ընդամենը սկսում է ասել որ տեսնում եմ ինչքան զինվորներ կան սպաներ եմ տեսնում ես դա բա եկեք գնանք այնտեղ դուք հիմա ձեր հողը պաշտպանելու եք դուք այնտեղ սկսում են թաքնվել տղամարդիկ կանանց հետևում, գցում են այդ ձերքերի պլակատները եւ սկսում փախչել մի մասը։ Այսօր ինչ որտեղ ունեն գուցե նույն խնդիրը կարծում եմ ոչ բոլորն են պատրաստ ազգի հայրենիքի խնդիրը դնել առաջնահերթ որպես դիտել եւ ինքը գիրքը հետաքրքիր փոքրիկ հուշեր են ամեն մեկը մի շատ հետաքրքիր իր մեջ ու հետաքրքիրը նաեւ ինչն է ասում է ես հետո Գրիգորը Ղազարյան մի քանի ամիս հետո լսեցի, որ ինչ ջարդ է եղել Խարակիլիսայում։ Թուրքից ուր պիտի փախչեք։ Մեր հայրենասիրական գրականությունը, որ այդպես չի վերջանում։ Մենք անընդհատ հայրենասիրական գործեր ենք ստեղծում, բայց նաև տեղ չի անցնում որովհետև չի հասնում ժողովրդին։ Միշտ ասում ենք ազգային գաղափարախոսություն չունենք։ Դա անընդհատ ծեծված թեմա, ում հետ խոսում ես, դա է ասում, իսկ ինչու չունենք։ Կան ծրագրեր, կան գրքեր, ես ինքս տանը նայում եմ, գրքեր եմ ստացել հսկա ազգային գաղափարախոսություն են մեկը։ Ինքս եմ մտա մտածում, դե իմ նյութերով էլ հրապարակագրության աշխատում եմ ինչ որտեղ դատա, բայց ժողովրդին չի հասնում, ինչ որտեղ կարծես հիմքը չենք հասկանում։ Ուրիշ երկրներում գուցե չգրվի ոչինչ կամ փոքրիկ մի քանի բրոշյուրով իրենք կարողանան իրենց ազգին այն ամենանիվ ինչ որ սերի վրա դնել։ Օրինակ ես շատ մտածել եմ վերջի շրջանում, ուզում եմ էլի մշակումներ անել այդ թեմայով։ Հասկացել եմ, որ մենք ինչի չենք կարևորում։ Մերը միշտ մեծ Miss Puckchen costume. բայց մեծ բաների հետևից ենք ուզում գնալ, մեծ հաղթանակներ, մեծ ծրագրային ինչ որ ուղղորդումներ, մանրուքները բանի տեղ չենք դնում։ Դուք պատկերացրեք գալիս է ինչ որ մեկը շենքի մի սիրուն նկար տալիս է շենքը պիտի կառուցենք, բայց չկա ոչ հնարավորությունները, քարը որտեղից ինչից պիտի լինի, ինչից պիտի սկսեմ, բան որը որտեղ է մանրուքները չկան, բայց շատ գեղեցիկ է։ Իսկ գրականության մեջ կան մանրուքներ։ Գրականության մեջ ընդուն ընդունելու հարցում իհարկե գրականությունը տեղ հասցնելու նույն գործն է գրվում է մեծ գործերն արվում են բայց այն կարևորը որ հասցնել ժողովրդին գրել ժողովրդի համար չտարվել արտասահմանյան ինչքան էլ ասում ենք մենք նման ենք մենք շատ տարբեր ենք մեր գրականությունը առաքելություն ունի ու չպետք է վերամբարձ ինչ որ գաղափարների հետևից գնանք այնպեսին լինի որ դրսում ընդունվի առաջնահերթը դա լինի այլ ավելի շատ մտածել ոնց անել ինչու էր առաջ ժողովուրդը կարդում։ Հոգեհարազատ էր գրականությունը։ Հիմա շատ բան կտրվել է, մենք իրեն ուզում ենք մատուցել եւ արժեքներով լրիվ տարբեր եւ երբեմն։ Իհարկե կա այն գրականությունը, որ ժողովրդին ցանկալի է, այս ժամանակներում արդեն եւ հնարավորություն չունենք իր գնելու առաջնակոպեկներ, բայց տպագրվում են անընդհատ։ Բնականաբար, եթե չունենք ընթերցող, ինչի համար են գրվում դրանք ստեղծագործողը չի կարող չստեղծագործել ու հաջորդին հատկապես դա շատ է դրված արարի արարի կան ընթերցողներ եթե գրվում է ուրեմն կան ընթերցողներ եւ նույնիսկ կան որ վերա տպագրվում են վերահրատարակվում են, նաև այդպիսի դեպքեր կան։ Շատ փոքր քանակով են տպվում գրքերը, գնալու քչացվում է։ Ավելի շատ նվիրելով եւ այն նույն մարդկանց խումբը գրողների հիմնականում մեկը մեկին փոխանցելով ընթերցվում է։ Որոշ մարդկանց իհարկե ավելի շատ են փորձում գովազդել, գործում է նաև դա ճիշտ սխալ դա արդեն թողնենք։ Շնորհակալ եմ Նանե, սպասենք նոր հանդիպումների։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Բացվող ծրարներն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ունկնդրությանն ենք առաջարկում հատված Գրիգոր Ղազարյանի Հուշեր եւ խոհեր հայ ժողովրդի պանցալի հերոս Անդրանիկի մասին հուշապատումից։ Հիշեցնենք, գիրքը խմբագրել է Նանեն։ Ղարաքիլիսցիների դիմավորումը։ Ճանապարհին զանազան ընդհարումներից խուսափելու համար Անդրանիկի կարգադրությամբ մեր եւ զինվորներով բարձված գնացքները գնում էին մի առանձին զգուշությամբ։ Գնացքում նայում եմ հանգիստ երեխան ծոցին, մաքուրան կողնում հարմար կուպեում քնած երիտասարդ կնոջը։ Նայում եմ Երևանյան կոնյակով ճանապարհը կարճացրած այժմ խռմփացնող երիտասարդ մարդուն ու հիշում եմ, թե ինչքան կյանքեր ու հույսեր են մարել այն տարիներին այդ փոքրիկ ուղեմասում։ Գիշերը մտանք լոռու ձորը։ Շատերը պարկեցին քնելու։ Անդրանիկն էլ էր պարկել առանց հանվելու։ Ցուրտ ձմեռային փետրվարյան գիշեր էր։ Փամբակ կայարանն անցնելուց հետո լույսը սկսել էր բացվել։ Ղարաքիլիսային ներկայումս Կիրովական մոտենալուց առաջ նա վերկացավ, լվացվեց, ապա կիսապարկած վիճակում հանգիստ ծխում էր։ Ես կանգնել էի լուսամուտի առաջ եւ մտքերիս մեջ խորասուզված նայում էի դուրս։ Համլիկն էլ լվացվել եւ սրբվում էր, երբ գնացքը մտավ Ղարաքի լիսակայարան։ Իմ ուշադրությունը գրավեց մի մեծ բազմություն, որը դրոշակներով, տրանսպարանտներով, կայարանի սանդուղքներով բարձրանում էր եւ հավաքվում կառամատույցում։ Համլիկ, Արինայիր, այսինչ բազմություն է։ Համլիկը թեթև նայելով, երևի զորահավաք է, ասաց ու շարունակեց սրբվել։ Գնացքը կանգ առավ։ Ես մտեցա դռանը, բացեցի ու կանգնած հեռու, հետաքրքրությամբ դիտում էի ուրա ուրա կանչող բազմությանը, երբ մի քանի հոգի բազմությունից մտեցան ինձ։ Դուք Փաշայի շտաբից եք։ Իսկ ինչու եք հարցնում։ Մենք ուզում ենք տեսնել Անդրանիկին, բարի երթ մաղթել նրան։ Խնդրում ենք հաղորդեք իրեն։ Մտեցա Անդրանիկին, զեկուցեցի, բայց նա ոչինչ չպատասխանեց, կիսաբերան ժպտաց։ Համլիկն էլ դուրը բացեց եւ ուզում էր իջնել, բայց նրան ճանաչեցին, թույլ չտվին եւ նորից կրկնեցին իրենց պահանջը։ Համլիկը մտեցավ ինձ, հարցրեց, թե Փաշան ինչ պատասխանեց։ Ես ասացի՝ «Բեխի տակ» ժպտաց։ Ինձ տեսնիլ կուզեք, ահա ես։ Բայց ինչու այդպես կուզեք տեսնիլ։ Ահա կնայիմ ձեզի եւ կտեսնիմ, որ ձեր մեջ շատ-շատերը կամ զինվորի հակոստով են, կամ զինվորացու, անգամ օֆիցերներ, ամենքն ալ զենքի ընդունակ։ Մեր վագոններում տեղ շատ կա։ Ահա նստեք այդ վագոնները, գնանք այնտեղ, ուր մեզ անհամբեր կսպասեն, ուր ճշնամին կսպառնա ֆրոնտը պատրել։ բոլոր զինվորականներն ու զինվորներն անցնեն այս կողմ։ Ինձի տեսնիլ կուզեք, եկեք։ Ապա դառնալով մոտիկ կանգնած էշելոնի պետին ավելացրեց. պետք է հավաքել բոլորին եւ հուզված անցուդարձ էր անում վագոնի արջև այդ խառնաշփոթության ժամանակ բազմության միջից 20-ից ավելի զինվորներ եւ մի օֆիցեր շարք կանգնած մի կողմում սպասում էին դուք ինչ եք Մենք պատրաստ ենք ձեր հրամանին, Փաշա, զեկուցեց օֆիցերը։ Ապրիկ տղակս, շատ ապրիկ, ապա ավելացրեց. այնուամենայնիվ Ղարաքիլիսայում նամուսով մարդիկ գտնվեցին։ Շոքեքարշը սուլեց։ Գնացեք տղակս, պատրաստվեցեք։ Մեր յետևից մեր հաջորդ գնացքը կուգա, թե չեք փոշմանի կգաք նրանց հետ։ Մի քանիսը շրջվեցին, իսկ մնացածները Փաշա, մենք գալիս ենք քեզ հետ ասելով առանց ուշ կդարձնելու մոտները կանգնած կանանց հորդորանքին վազեցին ու մտան վագոնները։ Շոքեքար շնորից սուլեց ու գնացքը կամացուկ սկսեց շարժվել առաջ։ Հետագայում, երբ լուր ստացվեց տաճիկների կողմից Ղարաքիլիսայի գրաման, ապա եւ Վանաձորում կատարված սպանդի մասին, ես ուզմունքով ու հառաչանքով հիշում էի իմաստուն հերոսի խոսքերը. Իսկ երկրորդ համաշխարային պատերազմի օրերին, երբ թերթերում կարդում էի Նելսոն Ստեփանյանի, Հունան Ավետիսյանի եւ շատ-շատ ուրիշ հայրենիների հերոսագործությունները Մոսկվայի մատույցներում, Օդերի, Վիսլայի ափերին, Բրեստի ամրոցում, Բերլինի Փարիսների տակ, որտեղ նրանք Հայաստանից հեռու իրենց արյունով այն տեղերի հողերը ներկեցին պաշտպանելով իրենց փոքր, բայց հոգուչապ սիրելի, անմոռանալի Հայաստանը, իմ աչքերի առջև կանգնում էր Անդր Վրանիկը, մռայլ դեմքով, ծխախոտը ձերքին, իր իմաստուն, հերատես խոսքերով։ Ղարաքիլիսան պետք է Էրզրումի պատերի տակ պաշտպանել Երզնկայում, անմոռանալի հերոս։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա մայիսի 19-ի թողարկումը գրող հրապարակագիր գեղանկարիչ բժշկուհի Նանեի հետ զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան կհանդիպենք